Господи, јас те молам да ти Твојот Дух Свети го дадеш и си го дадел да живее у нас и молам Боже да стварно зборуваш оно што е потребно Слово за секој еден поединец тука, Господи, секој еден поединечно се најде Твојата вистина. Тебе, Господи, благословувам Твоето Слово, Души Свети, оди Ти, Татко Невсин, Исусе Христе. Фала ти. Амен. Ваа проповед ќе се разликува проповед. Ајде ќе ја речем поучување на црквата ќе се разликува од другите до сега можеби, затоа што секој една секој еден збор Божи зборува лично за нас. И Исус кога на нас ни се објавува, ни се објавува лично на нас. Тоа сме го разбрале до сега, затоа што лично ни се покажало нашите животи. И пред се оваа проповед се да се најдеме лично ние у, у зборо Божи. А, значи, обично јас кој порано одив у почетокот на црквајте, или почетоко, уште не го разбирав Господа доволно и не го познав секој пат кога се кажуваш некоја проповед или се кажуваше словото, јас викам е вој за тај, вој за тај, вој за тај, значи препознавам ги другите у, у тие у тие а, а, а, зборови и тие кажувања. А, а сега сакам стварно Господ да зборува лично на секој ден од нас, ние да се препознаеме каде сме, ние да се најдеме каде сме. Значи лично јас се најде тука, И сакам исто да биде и, и, со, и, и со вас лично, вие да се се најдете каде сме, што сме, какви верувања имаме, у што стоеме, мислите кај ни одат, значи ќе зборуваме за душата или душевниот наш човек душата и духот се е у единство, сега у Господа и заради тоа Господ не поучува подлабоко да одиме малку, да се најдеме себе си. А, доста беше зборување, па и така, она и онака, Току дај да видиме каде сме, да се најдеме себе си. Црквата сме за да си помогнеме, еден друг, еден на друг, да растаме во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа сме у црквата. Не сме у црквата од некоја корис, Не сме од црквата од погрешни мотиви, јас да постигнам нешто, јас да излезам на проповедална или не знам, јас да бидам прв меѓу да првите, туку од црквата сме за да си помогнеме еден на друг. Да растеме упознавањето на нашиот Господ Исус Христос. Што повеќе го запознаваме нашиот Господ Исус Христос, толку повеќе ќе се запознаваме себе си. Оти Господ благоволе преку неговиот дух да живее у нас. Ја сака нас да не менува. Оти ние сме биле некаде, а сега треба да бидеме у Царството Божие. И сме. Уште сега на земјата. Ама нели тежнееме да достигнеме совршенството, што вика Павле, у Христа. И за тоа, тоа е процес, тоа е растеж, тоа е нешто што пасторот го зборува минатиот пат, растење. А, и за тоа е добро од нас да си тргнеме. Лично, лично. А, најпрвен ќе почнам со стиховите дека, како што вика Джойс Мајер, значи писмото, Библијата вика не Джойс Мајер, она само цитира. вика, нели, какви му се мислите на човеко, таков е и човеко. Што тоа значи? Нашите мисли го градат нашето верување. Чи значи, што мислеме у главата, тоа и веруваме. Погрешните мисли градат погрешно верување. Правилните мисли градат правилно верување. И сега кај сме ние? Кај сум јас? Што мислам јас за себе си? Која сум ја? Е, сега ќе ви кажам порано како сум размислувала и сега како го градам моето размислување или како Господ ми помага да да го градам моето мислење и верување. Речеме, мислите ги градат нашите верувања. Што е умислите човеко, тоа е и уверувањето. Погрешни мисли, погрешно верување. Господ сака, од како го најдеме Него, да бидеме во вистината. Исус вика, јас сум вистината. Вистината е у Словот, а Исус е Словот. Се е поврзано. Значи, нашите мисли, вика тамо у Словото, треба да бидат обновени. Да имаме обновен ум. Обновени мисли тоа значи. У Римјани тамо 12.2 сите знаеме дека пишува, нели дека преку обновување на нашиот ум, на нашите мисли, го градиме нашето правилно верување за тоа кој сум јас. Што сум верувала порано јас, кој кога сум јас? Па безначајна сум. Тоа сум си го верувала. Тоа е пред Господ, нели да го знам. Дали вредам многу, па па не знам. Имам некои вредности, ама тоа не е толку битно. А, за себе сум си верувала како ќе го живеам живото, така ќе го живеам од ден за ден, како на мене ми одговара, како така си живеам. Значи, тие ми беа мислите за себе. Мислите за Бог се ми биле овие и верувањата според тоа што сум си мислила. Оти тоа се граде од детството, па адолесценти, а така натаму, значи со теко на живот. За Бог сум мислила Оти моите беа атеисти, Бог не постое. И ако го има, се беше под знак прашалник, ако го има, е неправеден, оти гледаш што се случува тука, се неправедни работи, е многу далеко, не не слуша. Значи, ако го има. Тие биле моите верувања и мисли за Бог. За себе, значи, размислуваме за себе, што си мислиме, кои сме, за Бог кој е и за животот, како ќе го живееме. За животот сум се викала, па ќе си живеам, она како што на мене ме одговара. Не. Имам работа, ќе си работам, ќе си шетам кај си сакам, ќе си правам што си сакам, жалбите ќе си ги исполнувам, на тај начин што си одам сама независно. Независно. Значи, да не зависам од никого. Толку демек силна сум јас, така да живеам. Тоа беа моите мисли, значи за себе, за Бог и, и за а, и за живото пред да го сретнам Господ, пред да ме сретне он. А, така и верувањето ми беа. И сега што се случува? Случува се преокрет, Значи, зборуваме за а, погрешни верувања у кои сум била и од како го запозна Господ, оствари со текона или на запознавањето, познавањето на кој е Христос, која сум ја у Христос, кој е животот мој со Христос, кој е Он. Сега одиме на другата страна. почнуват да се формират вистински мисли правилни според писмото, што ни кажува, и правилни верувања. И сега а, а, значи клучното прашање е во што верувам дека се наоѓа вистинскиот живот. И денеска можеме сами да си го поставиме тоа. У што ние веруваме денеска, сега, ти лично, дека се наоѓа вистинскиот живот. И сега сите ќе кажеме, вистинскиот живот е у Христос. Алелуја, општо верување. Да, у него е. Ама има многу ситници во врска со живота што треба, што зависат и од нас. А, Вика, дека, пример сега, зборувам за погрешно верување и а, правилно верување со Христос. Сега сме у фаза на правилното наше формирање на верувањата во Христа. А, мораме секој еден од нас да се запраша најпрво што сега мислам за себе. Како нели што Ја ви кажа што мислеше за себе пред да го познавам Христос. Е сега стоеме во позиција да се запитаме што јас мислам за себе. Која сум јас? Која сум јас сега? Секој некој си се запита, која сум јас сега? У која верување си сега за себе? Уште ли си уверувањето Многу често се чувствувам безвреден. Никој не ме сака. А, често сум осамена. Никој не ме разбира. ме ли се от тие верувања и от тие мисли? Да. ме се? Да. Значи, и покрај тоа што е Христос у нас, ние се уште стоеме у некои наши верувања и мисли што не се вистина, што се лага, лажни верувања ќе ги наречеме. Значи, ете сега ќе кажам некои лажни верувања, тоа се лаги на сатанат. Се знаеме дека нашите мисли подложат под дејство на демонски влијанија или лаги на сатаната. Лагите на сатаната у тоа дали си вреден и дали ќе бидеш успешен у твојот живот, се овие. Значи, лагите на сатана да се а, недостоен си за љубов. Не си вреден. Не заслужуваш да живееш добро. Вина ти наметнува се погрешно правиш. Вина ти наметнува. Треба да видиш казнет. Вау. Страф од казна. После лагите се, морам да достигнам одредени стандарди за да имат добро мислење за мене другите луѓе. И тоа е лага на гјавол. Лажно верување. Морам да достигнам нешто, некоја позиција од црквата или а, некој успех за да другите имат добро мислење за мене. Не е точно. Лага. Ние сакаме да бидеме успешни во животот. Сакаме да достигнеме до одредено ниво. Ама на Божи начин. Господ сака тоа, тоа го сака за нас. Ама лага е ако ние мислиме дека одобрувањето на луѓето е е тоа што треба да го достигнам. Не е точно. Не е точно. Значи, лага на дјаволот. Страф од неуспех е тоа, уствари. Сакаш да бидеш успешен, ама имаш премногу голема желба од тоа. Желбата те влече да бидеш успешен и чекаш сега луѓето да ти одобрат. Не чекај од луѓето. Нека да е Господ биде тај што ќе ни каже задоволна сум од тебе Керко, задоволна сум од тебе брате. Знаеш, Господ има многу многу префинет убав начин да не подигне, да не охрабре, да ни каже кои сме ние. Ние не сме тие што ние мислеме дека сме. Туку у Христос се кои сме. Лага е тоа, значи, на, на гјаволо. Лажно верување. Потребно ми е прифатено со другите да за да се чувствувам добро. Овај свет ќе станува се по-зол и по-зол, пишува го Словото. И немате да очекувате дека другите ќе ве прифанат. Вакви се што сте со Христос. Никој нема да не прифане. Туку, напротив, ќе ни си подсмеват, ќе вика се јавуват многу подсмевачи, нели? Писмото така стое. Ќе не исмеват, нема да не прифаќат, затоа што ти ќе ја кажуваш вистината, а он живее у лага. И ќе ти се смее, и сака да, да ти е намале вредност во Господ. А, се се тоа лажни верувања или Бог и на крај веќе е па чим ја не успеа, значи Бог Најќе ме мене, не ме сака, не е добар кон мене. А, не сака, не може да работи за доброто во мојот живот. И одма мислењето за Бог ми станува превртено. Значи, почнуваме, лагите на ѓаволот почнуваат од мислите за себе кои сме, дека не сме вредни, дека не успеваме, дека ни треба одобрување од другите за многу работи, дека а, што ги наброја сите овие, а, нели, и дјаволо успева и мислите за Бог, што си ги веќе имаме условото да не бидат е сега Бог сака ли ме мене па не е баш сега чим во не ми не ми успеа па Господ изгледа не ме сака мене не ги слуша моите молитви и одма и за Бог мислењето верувањето ни се менува дјавол сака кога да го постигне лага лажно верување лажно верување Многу е важно. Мислите што ни идат у главата. Во секој поглед, за секоја работа, за секоја ситница во нашиот живот, за секоја работа во живото, во врска со нас, во врска со живото и во врска со Бог, да одат у правилен правец. Значи, у Божијата вистина, у Словото. Што Бог вика за ваа работа? И, и често е користена фразата Што Исус би направил се оваа ситуација, кој треба да изберам нешто да направам? Што Господ би мислил? Нели вика имате го Христови ум у словото. Ние сега тоа го знаеме како а, како слово од Господа. Ама да го прифанеме за нас, јас да го имам Христови ум, о, па тоа многу тешко. Нели? И откажуваш се. Не? Господ вика, имаме го ум за тоа што неговото слово, неговите мисли се напишани тука, неговите зборови се тука напишани и тие се дај амин вистина што се остварува во нашите животи. Вистина што се остварува во нашите животи. И првиот пат кога јас се завртена кај Господ и викам, ајде, ако има Господ, вака викаше, значи од тие лажни верувања што сум ги викала, ако има Господ, ајде ќе пробаме една сестра ми кажа, моли се, почни да се молиш. И јас викам, Па не сум се молила до сега, ама ќе почнам да се молам. И ајде пробам да се молам. И првата моја молитва Господ ја слушна и ми ја оствари. И одма ме зачуди, јас го имаше погрешното верување дека Господ не слуша, далеко е, не може да слушне ништо, ние што му збореме. И сега, од јас се помоли? И Господ ми одговори и викам, е, па има Господ, глед, он послуша и ми одговори од озгоре. И така полека почнаа да навлегувам, значи, од лажното верување, убарање на Бог, да го познавам, кој е он. Лажното верување за тоа кој е он, после го откривам у Библијата. О, Бог е семокен, глед тука што направи. Нели? А, Значи, там читаш само со учениците што прават, случките што се случуваат. Ева слеп прогледа, ева колку е силен вај Господ, нели? Семо ќе не. Исцелува. Господ одговара, јам помоли се Исус, он умножи го лево. Значи Господ одговара, слуша. И сега тоа погрешно верување што сум го имала дека Бог а, не слуша, е далеко, сега ми се менува у правилно верување дека Бог слуша, Бог е близо до нас, тука е со нас, дека Бог е семокен и дека Бог е љубов, што беше најважното нешто, од јас не се чувствуваше вредна. И викам кој мене ме сака. Кој мене ми би ме сакал ваква. Да значи вредноста, лагата на ѓаволот беше да, Вредноста ти е ја намале да се не несакан. И сега кога една сестра ми вика, ама Милче, ти ништо не разбираш па Бог е љубов. И јас таква, како «Па, може сега Бог љубов да биде? И почна да тражам условото, секаде пише Бог е љубов. Ей, стварно Бог е љубов. И кога ми се случи Господ да ме прегрне така, нели, физички, не знам дали ви имам кажувано во една молитва, Господ да осети ги раците Божи околу мене и сигурност на Негова и како ме сака, и оноа, таква љубов усети у мене и таква сигурност, што човек не може тоа да се осети и јас си знаеш дека е тоа Господи, викам фала ти, Господи, остани тука, да не може, сакам вака да остане секој пат. <laughs> Значи, и тогаш се осети јас сакана и тогаш самата си допиро Божи, значи беше тоа дека си сакан, дека си вреднована, дека... и сега веќе моето верување е да, Господ ме сака. Таква како што сум. Господ ме сака, неговата љубов е непроменлива кон нас. Не се менува. Лага на сатаната е дека Господ не те сака. Значи мора да ги заменеш лагата, лажното верување со правилното верување. Ние мора и денеска, кога ти се појавуваат мисли дека не си вреден, мора да ги заменеш, да ги изнесеш на а, на светлината, што вика условот, нели? А мора да бараме од Бог вика да го трансформира нашиот ум и се повеќе да се учиме да живееме врз темелите на вистината, на словото, наместо лажните верувања у нас. од А, Бог не вреднува како негови деца и ни дава мудрост преку неговото слово и неговиот дух свети да си откриеме и да ги заменеме лажните наши верувања со правилните верувања. Амен. Значи тоа Господ го прави. А, и многу е битно да значи да знаеме да ги знаеме тие работи. А, вика Пример ќе кажам, тука е една приказна за една жена како имала лажно верување, ама тоа е длабоко. Мора да си ги откриваме, да ги изнесуваме на површина. А, длабоки се овие работи, оти ние не сме ни свесни за нашите длабоки лажни верувања од детството. Значи, ние сме имале слушки од детството, што ни се многу не погодиле емоционално. И кога тоа не погодува, ние ствараме некое верување од верување во врска со тоа, ама е подсвесно. Mm. И него ни знаеш дека е тоа причината за некое твое однесување погрешно денес. Е, само слушайте случката на девојката. Вика, кога бев млада девојка, мајка ми од, од ненадеж се разболе и умре во рок од неколку недели. Работата на татко ми ба, а, бараше тој да патува и да биде отсутен у теко на целата недела. Немавме роднини во близина да се грижат за мене и тој ми, ме стави по заштита на еден локален манастир, па за мене се грижаа калугерки. Значи, девојката била сгрижена во манастир, стошно немала дом. Мајка ја умрела, татко ја отишел да работе. Јас се секивам на еден мал прозорец од горниот кат, на манастирот и оттаму едва и можеше да се види само покривот и оджакот на мојата куќа. Че она Воа го кажува која била дете. Воа и се случувало која била дете. Се сеќавам како ден по ден седев на прозорецот гледајќи во мојот дом, толку близу, а сепак далеко. Че она че знае да биде дома, да си има дом, ама не е дома, манастиро е. Сама, солзи го полнеа, ги полнеа моите очи и се тркалаа по моите образи додека мечтаев за домот за кој го имав изгубен. Затоа а, сега оваа жената што сака да открие заради што она девојката се жале, после ќе видиме во случката дека не може да си ја контролира својата телесна тежина. Значи се јаде и се се дебелее и никако не може да престане да јаде. И сака да држи диета, ама никако не може тоа да го направи. Емоционална глад. Да. И вика и сега и поставува прашања жената што сака да да открие заради што девојката оствари тие работи ги работи. вика дали калугерките беа љубезни кон тебе? Дали беше среќна там? Значи се обедува да откриам некои детали што влијаеле врз нејзиното размислување на врз нејзиното размислување тогај и болката што ја поднесувала. И она вика сестрите беа многу љубезни, но јас не можев да престанам да тагувам зашто бев толку близу до мојот дом, доволно близу да го видам, а сепак не бев дома. Што беше тоа? Вика жената, ако имаше такво нешто таму што ти помогна да ја поднесеш оваа страшна загуба. Значи што имаше у манастиро што на тебе ти помогна загубата, значи секој пат човек траже ако е нешто изгубил да надокнаде од жетта на нашите срца е да бидеме сакани, да бидеме префатени, да имаме желбата ние, да имаме нели а, а, да не биде добро. И, они, и она вика, сестрите секогаш ни дозволуваа слободен пристап до кујната. Одговори таа, и јас обично можев да најдам некаква утеха во пребарувањето на фрижидерот. Отвори си фрижидеро и се зима јадење. Обично имаше вкусно јадење и се уште живо се гледам себе си како седам во кујната на манастирот и со ужинка у раците, Тоа беше единственото време за кое можам да кажам дека се чувствував добро. Значи, она си нашла дека со унесување на храна ќе надокнаде оно што е изгубено на неа дома. Тоа се емоционално длабоки работи, значи она не е била свесна. Тука се чувствувала добро. Кога јаде храна, кога унесува Тогај и ти е добро. И тука се осеќа добро. Значи, кујната и добрата храна биле твојата најголема надеж за подигање на твојот дух и изгаснување на болката во твоето срце. Сеја и вика, жената што ја открива работите, да, вика. Ама она не била свесна дека загубата ја надокнадува со тоа. И заради тоа не можела никако да се откаже од постојано внесување на храна. А, значи, она има лажно верување, девојката, дека, а, дека со внесување на храна ќе надокнаде незината желба да биде во својот дом тоа највише ја праве задоволна, среќна, како да кажам, значи исполнува ја, се чувствува добро. Ние не сме свесни дека има нешто у нас што е како лажно верување од детството, што сме го добиле, за после да има а, а, да има ефект врз целиот наш живот. затоа што ние сакаме да действуваме врз основа на верувањата за кои сме свесни. А за оние за кои не сме свесни, не можеме. <laughs> Немаме сила. И затоа лажното убедување треба да се изнесе на светлина, треба да се каже, да се каже, да се изнесе, да се преиспитаме дали некои случаи од нашето детство се оставиле толку силен а, емоционален шок, така би рекла јас, у нашите животи, да, да предизвикале некое лажно верување у нас после да се однесуваме така и така или да мислеме и да имаме такво и такво верување за Бог, за нас и за животот. А, мора да се изнесе на светлина и сега Божијата, на Божијата вистина, на Словото, и кога ќе му го кажеме тоа на Бог, и кога ќе потражиме од него да видиме он што има за нас. Он ни дава нови можности, значи не мора да стоеме како заложници на тоа наше лажно верување, затвореници, ајде да кажам, туку ќе излеземе од тоа и ќе одиме у Божијата вистина за да бидеме ние ослободени. А, секој може, јас си направи некои работи дома за мене, Има тука некои <clears throat> некои листови што ни ги едва на семинаро и многу се интересни. И си направиш табела и викам настани ситуација. И јас си напишам настани ситуација кои што јас сум се осеќала многу лошо, кој сум била како дете што ме многу погодило. Значи, такви настани ситуации. Кои луѓе биле вклучени, какви ми биле чувствата, а, шо избор сум направила јас да мислам и да верувам на така врска со тоа, И после, кои беа моите желби, нели, утеко текот на живото, кои беа моите верувања врска со тоа, и после што е тоа што уствари е жет наша, на, на нашата душа, и што сме научиле од сето тоа за Бог и за нас самите. И да бидеме ослободени. Господ сака тие работи да бидеме ослободени од лажните верувања. Сака И можеме ние тоа да го правиме, може би ќе имаме така, нели постапно како чекор по чекор како се праве. Јас лично, јас си кажувам, на Вајси ми народ бев ослободена од една од едно такво лажно верување. Си го откри преку еден настан од детството, откри си го и се моли Господ да ме ослободи, да и простам на тие луѓе настани што се случувале тогајка. значи Светиот Дух е тај што сака да, да бидеме слободни, да не ослободе од тие лажни верувања. Затоа мора сакаме да да знаеме дека Бог се грижи за нас. Значи, од кого на нас не зависи живото и снабдувањето? И тоа е едно прашање. Од кого не зависи живото и снабдувањето? За целиот наш живот. Викаме од Бог не зависи. Ама дали постојано мислиме така? Или понекогаш викаме, не, зависи од тоа дека го јас, дали мојот маж ќе работи или нема да работи. И тоа беше моето лажно верување. И Господ мене и од тоа ме ослободи. И од како исповеда, ете, Господ прави промени, значи. Ама сепак, се е лична работа. Сепак е лична работа. Секој може да, да си се запита, дали твојот живот и, и, зависи и снабдување од Господ. И тогај кога откриваме каков е Он, тоа е веќе вистината. Бог е семокен, Бог е утешител, може да не спасе од секаква неволја, може да не избаве од секакво сиромаштија што спомнаме, ние сме сиромашна земја не сме со Господ сиромашни, Бог е најбогатиот, Он ке ни даде и ќе задоволе сите наши потреби во Христа Исуса, затоа што Он тоа го рекол и Он го тоа исполнува. И затоа да се охрабреме, да одеме а, а, да ги отфрлеме лажните верувања, да ги изнесеме на, на виделина и да тргнеме по вистината или вистинските верувања за нас што стоат у Словото. А, Погрешното размислување или верување воде у погрешен избор. И воа е многу битно. Сега се префрламе, значи знаеме што е лажно верување, дали треба да стоеме у него уште, што е вистинско верување, кои се вистините за нас од Господ, ние ги кажаме лагите, ама вистината Божја за нас е дека дека ние треба да бидеме а, а, ние сме љубени од Господа, а, дека Бог се радува заради, то, заради нас, тоа што сме спасени, заради тоа што сме го побарале, значи сакаме да растеме у Него. Ние сме, а, на нас ни е целосно простено, целосно ни е простено у Исуса Христа. И тие работи што уште ќе ги грешиме и тие ни се простени. Амин. Ако се покаеме, нормално. <laughs> Има едно ако, нели? <laughs> Е, така. сме прифатени од Бог. Не треба да се чувствуваме отфрлени и осамени. Целосно така. сме прифатени. Ако нема никој, да те сака, Господ те сака. А, тоа секогаш негативно мислите, значи, кога ќе ти дојдат мисли, леле, сеа мене никој не ме сака, никој не се грижи за мене, одма, одма ја отфрли таа мисла, лага, не е точно, Бог се грижи за мене. Од него сум прифатена, од него сум сакана. А, макар и, и мажот ти да е тај, или брат ти, сестра ти, мајка, татко, не знам кој, најблиските, оти ние сме врзани со најблиските Ама сега викаме, татко наш небесен, нели? Ти ме сакаш. Uh, и Бог е секогаш добар, секогаш мудар, семокен. Значи нема, а тоа е вистината за нас. Вистината секогаш вистинското верување да го имаме според словото. Uh, сакаше па да кажам, погрешното верување и размислување, но се не е у погрешни избори. И во е многу битно. Затоа што ние сега верувањето си у нас, нели? Абе што тега ли тебе, јас си верувам, што си верувам. Не. <laughs> Ама работите што ги избирам и ги правам, ќе покажат какво е моето верување. И тука многу пати грешме. И сега на мене ми се откри една вистина тука и сакам и на вас да ви ја кажам да ви се открие така <laughs> Може би на некој веќе му е откриена. Ама, ајде, нели, а, затоа што на мене ми се откри, сакам да споделам со вас. Вика, значи, одлуките ние ги донесуваме по слободна воља. Господ ни дадел слободна воља да избираме, да донесуваме одлуки што ќе правиме. Со нас, со Бог и со тие околу нас, и со животот. Па е истото. Што ќе правиме со нас, што ќе правиме со Господ што ќе правиме со другите или со живото наш. Е сега нашата волја одлучува што ќе направиме понатаму. Значи Господ ни дадел слободна волја за избор. И Бог не сака никој да загине. Неговата желба е врз основа на тоа што го верувам Јас избирам како ќе действувам. Јас сега верувам дека не е добро овај период да се земе кредит. И според тоа верување, така и действувам. Викам, не, овај период не е добар за да, да земам кредит. Макар што имам потреба од многу работи, значи, а, мора да имаш правилно верување, да размислиш, да бараш од Бог, за да действуваш на како што Бог сака. Затоа што ако имаме погрешно верување, ние погрешно ќе действуваме и одеме спроти Божјата волја. Значи мора усогласно со Божјата волја нашето верување и вистинското верување да оде, така ќе правиме правилни избори во нашите животи. А, сега ќе ви кажам, значи има дали одлуката што ќе ја донесеме е усогласно со Божјата волја или со моите желби и цели. Е, сега во е многу битно. Во е многу битно. Желба е едно, цел е друг. Ние во Касин може би некогаш мислиме. Пример, са, со пример. Имам желба да подигнам побожни деца. Децата да ми останат у Господ, да ми веруваат, да се покажат, да, да одат со Господ. Имаме ли така желба? Ого. Желба Колема. А некој ќе рече, на мене ми е цел да подигнам побожни деца. Исто ли? Сега ќе ви кажам што е разликата го желба и цел. Вика дека а, желбата е уствари резултат за чие постигнување е потребна соработка од друг. Од нас не зависи дали децата ќе ни бидат побожни. Зависи до некаде. Нели? Имаме ние дал многу големо тоа. Ама нивната слободна волја одлучува дали они ќе останат со Господ или нема. Желба ми е мојо пример, желба ми е мојата керка да биде популарна кај другите деца. Да биде најдобра. Бубето да биде најдобра. У класо, у црквата, таму, вамо, намо. Желба ми е. Ама шта желба не зависи од мене. Значи, а ако се трудеме ние родителите, нашата желба да да ја наметнуваме на детето и цело време да му вршиме притисок. Ти треба да биеш таква, ти треба да биеш, ти треба да одеш таму, ти треба во да правиш. А детето нема таква желба. <laughs> Што сме постигнали? Погрешна желба. Погрешна, значи тоа е само желба. Вика, а цел, уствари што е цел? Сега а, да го разграничиме. Може контра, да се секс спортивното да не Може. <clears throat> Може. <clears throat> Само после ќе зборам за тоа. Вика, цел е резултат за чие постигнување е потребно само мојот труд. Ево е веќе од нас зависи. Значи, потребно е и зависи само од мене. Цел. Цел си постигнеш. Ке читам секој ден по две глави од Библијата, за да можам да му се приближам на Господ. Целото од тебе зависи. Не зависи од шијата, не зависи од детето. Поставуваш си цел. Поставуваш цел, например, сакам да бидам лојален пријател. Значи, од мене зависи дали на некој ќе му бидам верна, како пријателка или и си правам. Или поставувам за цел а, да научам убаво да готвам. <laughs> Па од мене зависи. Нели? Значи, а, да многу често ние ги мешаме желбите и целите. А, ама тие две работи се истои поврзани. Може да бидат избалансирани. Може а, да а, значи мора да се научиме да ги разликуваме желбата, да не ја правиме да биде цел. Мојата желба да мојата керка биде најуспешна, да не ја правам а, со притисок за тоа што што ќе се случи. Ако Јас настојувам детето мое да биде секогаш таму, секогаш а, оди, оди, прај го тоа, прај го тоа. Желба ми е ти да постигнеш успех. И што се случува? Детето вика, е, не одам. Јас <laughs> не можам сега. И јавува се конфликт. Односите се нарушуваат. Така се случуваат и недоразбирањето од црквата. На нас на сите ни е желба да се спасат сите, како што на Господ му најголема желба, сите да се спасат. Сите од нашата фамилија сакаме да се спасат, да бидат спасени. То ни е желба. Ама за да е да е направиме да биде цел, треба лично јас да направам нешто за да мајка ми дојде при Господ. Лично јас да покажам Христов пример у мојот живот пред неа за она да рече чеки се а каков е вај Господ кој ти веруваш нели допаѓа ми се значи а, ние најпрво треба да си поставиме цел а, а за желбата да се молеме за целта треба да имаме лична одговорност за нас а за желбите што ги имаме у црквата или за нашите животи или за нашите деца треба да се молиме А, значи, молитвата е клучо за да бидат нашите Ошо вика Господ, точно, Господ ги исполнува жалбите на нашите срца. И ние до сега многу пати сме искусиле, кога сме се молиле за некоја наша желба, што викаше, онај пат Даниела имаше желба да одам за на одмор, Господ ми ја даде, супер, за тоа што се молиле, и тоа се исполнило. Да, значи, Ама за таа цел, она морала да оде по агенциите да се распитува, да траже од Господ финанси, значи да тражат, како да кажа, значи сите работи, кога имаш желба, моли се, не прави притисок на другите од кои зависи желбата од ти. Гледај сега, а, ние имаме желба. А, младите верни духовно да растат у Господа. И сега имаме ја таа желба. Ама е желба само. Не зависи од нас. Зависи си на секој ден поединечно од него. И сега што треба желбата да за желбата што ја имаме како црква да се молеме, а да правиме чекори, да си поставуваме цел што јас можам во врска со Игорче да направам од тај дел од неговиот живот. Снабдување ли ке, а, давање литература ли ке, а, значи, целите да не ги мешаме со желбите. Мора за целите да преземе лична одговорност, кажаме цел е резултат за чие постигнување е потребен само мој труд. И како црква треба да биме уединство на духо за да можеме целите на црквата да се остварат за, за тоа што ние сме повикани поединечно од Господа и секој има посебен дар. Ако пастор има дар за многу работи да праве у црквата, а, Трајанка има дар таму на работата да евангелизира, е, е, да доведува многу луѓе. Ана па, Марија има дар да ги собира младите и со сите убаво да се однесува. А, Бубето има дар, или Стефан, пример, нели сега, Мони има дар, таму у конфекцијата толку мирно и убаво да изворе на жените, што сите се привлечени да дојдат кај Господ. Секој има дар, секој. И, и со сите наши дарови од црквата, секој поединечно нека си постави цел, ама целта на црквата имаме сите желба да, да се спасат или да правиме а, програма таква и таква. Да, дете сега што ќе биде. Значи, недоразбирањата меѓу нас доаѓат кога настојуваме желбата што ја имаме да ја наметнеме и на другите. Е кад настане конфликт и има лутење меѓу нас. Значи, а, имам желба <laughs> А? Има желба да Имам желба да слабнам. и сега ќе си копаш тамо кај ти тоа лажно заборување, да за, да можеш да биеш ослободена и Господа ти даде сила да се спротиставиш и да одиш напред и да слабнеш. Оти повеќе у фрижи, помалку фрижидеров, повеќе на полето <laughs> за работа и така. Значи, Желбите, кога другиот не сака да соработува со нашата желба, со мојата желба, и сега се јавува пречка. Е, сега ти, зашо не икиш тоа да го направи? Е, па, тај другиот рече, па, не може, не икиш. Јас не се согласувам со твоите желба. И сега, ние што ќе правиме? Лутиме се. Не. Да си, и се испитаме заради што ја настојувам таа моја желба да биде исполнета? Па може би не е тај правиот човек, нели? Ајде да се молам, ајде да се молам Господ да ми даде, ајде да се молам, значи, за да не има конфликти. А, на нас не се добри желбите, библиски ни се, подржани ни се. Желбите ни е црквата, 10% од вај град да го достигнеме. Амин. Со ваа црква. И Господ ја има дажел. Амин. Да. Ама шо ја ќе направам у врска со тоа да се достигне? Е сега дали ќе се согласувам со програмата на пасторот? Тоа си е моја лично мислење и моја лично верување. Не мора пасторот да се луте ако јас некаде не учествувам во некоја работа. Значи, а имаме ја истата жалба. Само јас лично действувам на друг начин. Мене Господ ми дадел да действувам на тај начин. Значи и разговорот е добар да си да си најдеме ние сме за една иста желба и иста цел, нели? У црквата Господ е уште повеќе. И заради тоа за а, ако настојуваме многу често жалбите да не се исполнат, ќе се јаве конфликт и ќе се јаве контрола, дух на контрола, да, да мора тоа да се направи. И ќе се јаве дух на манипулација, што не е добро да се манипулира со другите луѓе за ти да се оствариш собствената желба. Значи, а, а, мора е многу е важно да ги поставиме нашите цели и желби на правилно место и да правиме разлика помеѓу што ни е целта лична, лична цел, а ние сме многу луѓе тука, немаме сите исти способности. Мораме да се прифаќаме такви какви што сме и ни да се љубиме еден со друг, како што вика словото, тоа е вистина за нас да го љубиме Господа, да се љубиме еден со друг и да се прифаќаме и да ги ставиме на право место. Значи, е, за желбите се молиме, кажаме, секој нека си се пита, нели, што е желба на моето срце? За мене, за црквата, за другите. Знаеме, желбите на Бог се тука напишани, <laughs> за да ги исполнеме и нашите и неговите, од и нашите и неговите жалби се исти сега, треба да бидат исти. А, за тие се молеме, а за целите, што ќе си ги поставиме, цел ми е со таа особа, нели, да а, достигнам ниво на пријателство, така и така. И сега, што јас треба да направам? ќе отидам, ќе посетам, ќе однесам подарок, ќе видам што сака. Пример, не, лично ти си ги презимаш работите. Ама треба кога имаме заедничка цел како црква, мора да се слуша свет, а, желбата на Господ, светиот дух да работе, и за тоа е добро сега на молитвата, кога ќе се молиме, Господи покажувај ни ги ти. Методите се различни, кога има пастор Ангел проповедано. Методите со кои ќе делуваме се различни. Оти ние сме сите различни. Поединично сме одбрани од Господа и сите различно действуваме. И за тоа да не си имаме пречки еден со друг, зашто ти така, а ја вака. Затоа што ти си така те Господ за таа цел определил, така да праеш, а тебе па за тоа. Ама а, за желбата ќе се молиме. Господ е тука да ги оствари желбите на нашето срце и негова желбата црквата да расте. А, ние да растеме лично, лично да растеме, а да ги разјаснеме па да се подсетеме. Кои се нашите погрешни верувања, имаме ли погрешни верувања, погрешни мисли што ни да, да ги заменеме со вистинските верувања, а, да си ги одредеме. Знаеме си ги желбите, ама да си ги одредеме и целите. И јас се многу често наоѓам како да речеме, а, ако сум повикаена за славењето и ако сум не, многу пати Господ ми зборува напреј го тоа, напреј го тоа, нели? И на секој еден од вас ми зборува, не само на мене, јас сега за мене си кажувам. И кога значи Бог бара лична одговорност од мене. И, и пастора ме подсете некој пат, ти Милчо, тоа и тоа не си баш одговорна. Точно, Значи, јас треба сама да си поведам одговорноста во врска со таа работа, и Бог ме подсеќа и да не се лутам кога некој ќе ми рече или сестрата ќе ми рече ти Милче, тамо и тамо не беше добро тоа што го прави. И сега, опс, мене ме заболе у тај момент, ама ја не, нема да, ќе се научиме да не се подпираме на чувствата кои не заболе туку на Божјата волја, на верувањето вистинско што треба да го имам врска со тоа, на љубовта Божја, на заедништвото за која Господ не повикува, на желбата на Божјото срце, секој да се спасе, другите се пред нас. Ние сме веќе спасени луѓе, ние треба сега да, да, да имаме желба за другите, за другите, да се даваме себе си. Тоа е љубовта Божја. Давај се од себе, најдоброто што го имаш, дај го за сестрата, да за брато, за црквата, дај го и така ќе се исполне желбата на Божјото срце. Амен. Нека да во слово ни действува така. Амин.